ուրվանորությունների մասին համառոտ։ ԵԱՀԿ-ում Իտալիայի նախագահությունը սատարում է Մինսկի խմբի ջանքերը։ Արցախում Ալիևի ասասներին հանգիստ են վերաբերվում։ Դումիում կառուցվող նոր համայնքային կենտրոնը շահագործման կհանձնվի հունիսին։ Զբոսաշրջությունը եղել եւ մնում է Արցախի իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Ստեփանակերտում տեղի ունեցել դաշնակահարուհի Բելլա Փարսադանյանի 80-ամյակին նվիրված մեծարման հանդիսություն։ Ինքնաթիռը, որում 5 հայ ուղևոր է եղել Թբիլիսիի փոխարեն վայրեջք է կատարել Բաքվում։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը ապարքևներ է հանձնել Արարատ 73 ֆուտբոլային թիմի անդամներին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին հանրամասն։ ԵԱՀԿ-ն կշարունակի աջակցել Մինսկի խմբի համանախագահների աշխատանքին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շրջանակում։ Այդ մասին ասել է ԵԱՀԿ նոր գործող նախագահ Իտալիայի արտգործնախարար Անջելինո Ալֆանոն, ներկայացնելով 2018 թվականի ԵԱՀԿ-ի նախագահության շրջանակներում իր երկրի առաջնահերթությունները։ Նա նշել է, որ ԵԱՀԿ դիրքորոշումն ամփոփող կմնա չկարգավորված հակամարտությունների վերաբերյալ եւ այդ հարցերը կմնան կազմակերպության ուշադրության կենտրոնում։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա հունվարի 1-ից ԵԱՀԿ-ում նախագահում է Իտալիան։ Ռուսաստանը կաջակցի Իտալիայի ներկայացուցչության ջանքերին Մերձնեստրի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունների կարգավորման գործընթացներում։ Այս մասին ԵԱՀԿ մշտական խորհրդի նիստում հայտարարել է Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը։ Ի պատասխան ԵԱՀԿ գործող նախագահ Իտալիայի արտգործնախարար Ալֆանոյի հայտարարության. Մենք ամբողջությամբ կիսում ենք տարածաշրջանային հակամարտությունների կարգավորման ԵԱՀԿ ջանքերը շարունակելու ձեր տրամադրվածությունը, ասել է Լուկաշևիչը։ Առաջին անգամ չէ, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հենվում է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման համար առաջարկվող միայն տարածքային ամբողջականության սկզբունքի վրա։ Այս մասին ասել է Արցախի ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը։ Նրա կարծիքով Ադրբեջանի նախագահը նման հայտարարություններ է անում ոչ այնքան արտաքին, որքան ներքին լսարանի համար։ Վահրամ Բալայանի խոսքով Արցախում Ալիևի ասասներին հանգիստ են վերաբերվում։ Արցախահայությունը 1991-ից 94 թվականներին Արցախյան պատերազմի արդյունքում լուծել է խնդիրը։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը դեռևս չի հրապարակում, թե որտեղ եւ հունվար ամսի կոնկրետ որ օրն է տեղի ունենալու Նալբանդյան Մամեդիարով հանդիպումը։ Խոսելով հանդիպման ակնկալիքների մասին փոխնախարար Շավարժ Քոչարյանն ասել է, որ նման հանդիպումների ժամանակ հնարավոր է առաջընթաց գրանցել բանակցություններում բայց անհնար է այս փուլում խոսել դրա մասին, որովհետև կողմերի միջև իսպար բացակայում է համաձայնությունը։ Հարցին հնարավոր է մինչև նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարման ավարտը տեղի ունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպում, փոխնախարարը պատասխանել է, որ այդ հարցը դեռևս չի քննարկվում։ Ըստ նրա, նման հանդիպումները կախված են արտգործնախարարների հանդիպումներից։ Արցախի հանրապետության ֆինանսների նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանն այսօր մամուլի ասուլիս է հրավիրել ներկայացրել անցյալ տարվա ցուցանիշները, ընթացիկ տարվա բյուջեի կառուցվածքը եւ անդրադարձել տնտեսական միջավայրին ու հարկային քաղաքականությանը, ինչպես նաեւ նախատեսվող բարեփոխումներին։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ 2017 թվականի գլխավոր ձեռքբերումը աննախադեպ 15% ակնկալվող տնտեսական աճն է եւ համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշ է, որը կկազմի 267 միլիարդ դրամ, նշել է ֆինանսների նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Ի դեպ 15% աճում ընդամենը 6%-ն է բաժին ընկնում հանքարդյունաբերությանը։ Սա եւս Ֆիննախը կարևոր գործոն է համարում։ Դա նշանակում է, որ տնտեսության այլ ճյուղեր եւս կայացել են՝ էներգետիկա, վերամշակող արդյունաբերություն, շինարարություն, գյուղատնտեսություն։ Էական առաջընթաց է գրանցվել զարգացվել նաև նյութական արտադրության ոլորտում։ Այս ոլորտում սպասվում է 30% իրական աճ, շուրջ 84 միլիարդ դրամի արտադրանք։ 16% աճը ուրվագծվում շինարարության ոլորտում եւ 10% գյուղատնտեսության ոլորտում, ինչ վերաբերում է գնաճին, տարին եզրափակվել է աննշան գնաճով, նշել է Գրիգորի Մարտիրոսյանը։ Սրանք հիմնական տնտեսական ցուցանիշներն էին, որ ներկայացրել է ֆինանսների նախարարը։ Ներկայացնելով 2017 թվականի բյուջեի կատարողականը Գրիգորի Մարտիրոսյանը նշել է, որ սեփական կամուտների կատարողականը գերակատարվել է 6.1%-ով եւ կազմել 41.1%։ Եկամուտների ընդհանուր ծավալի գեր գերակշիռ մասը հարկային եկամուտներն են, որ կազմել են 39.7 միլիարդ դրամ։ Հարկային եկամուտների պլանը եւս գերակատարվել է։ Նախորդ տարվա համեմատ հարկային եկամուտները ավելացել են ավելի քան 22%-ով եւ լրացուցիչ գումարը կազմում է 7 միլիարդ 400 միլիոն մոտորապես։ Այդ գումարի գերակշիռ մասը ապահովել են առաջին 7 հարկատուները։ Ֆինանսների նախարարը նաեւ ներկայացրեց բյուջեի կառուցվածքում ծախսերի մասը դեֆիցիտը եւ նշեց, որ 2010 17-ին կառավարությունը իրականացրել է բոլոր նախատեսված ծրագրերը եւ տարին եզրափակել առանց պարտքերի։ Միանշանակ ուժարվել են բոլոր աշխատավարձերը, թոշակները, նպաստները, ինչպես նաև ես ուզում եմ դա շեշտադրել, որ ոչ միայն սոցիալական բնույթի, այլ նաև տնտեսական բնույթի պարտավորությունները կատարվել են 17 թվականի արդյունքներով։ Այնուհետև ֆինանսների նախարարը ներկայացրեց 2018 թվականի բյուջեի կառուցվածքը պահպանելով 2017 թվականի սոցիալական ծրագրերը, 18 թվականին պետությունը առանձին ուշադրություն կհատկացնի տնտեսական ծրագրերին, որոնց կողմ են հավելյալ միջոցներ։ 2.5 տասնորդական միլիարդ դրամով ավելացվել է կապիտալ ներդրումների ծրագիրը։ Ներդրվել է մի շարք կարևոր ծրագիր, որը կոչվում է շրջանների կառուցումների զարգացման ծրագիր 2 միլիարդ 200 միլիոնի չափով։ 500 միլիոն դրամով ավելացվել է գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին տրվող աջակցության գումարները նախատեսվել է աճ տնտեսական զարգացման ծրագրի գծով եւ այդ ծրագիրը նախատեսվել է 300 միլիոն դրամի չափով։ Այդպիսի տնտեսական նոր ծրագրեր ենք նախատեսել, Այս տարի սպասվում են նաև սոցիալական նոր ծրագրեր, մասնավորապես 400 միլիոն դրամ սահմանվել է վերաբնակեցման նպատակով բնակարանաշինության, մոտորապես 300 միլիոն դրամով ավելացվել է սոցիալական ծրագրերի իրականացման հիմնադրամին տրվող աջակցությունը։ Առողջապահության ոլորտում մենք ունենք ավելացումներ եւ տարբեր ծրագրերի պետպատվերի ավելացման նպատակով, ինչպես նաեւ նոր դիագնոստիկ սարք ձեռբերելու MRT սարք ձեռբերելու համար եւ արդեն այս տարի մեր բնակչությունը կարող է օգտվել նաեւ այդ ծառայություններից, ոչ պակաս կարեւոր եւ ևս մի նոր ծրագիր աուտիզմով եւ մանկական ուղեղային կաթվածով տառապող երեխաների ցերեկային խնամքի համար Ֆինանսների նախարարն անդրադարձավ նաև հարկային քաղաքականությանը, որոնց առանցքում հարկատու եւ հարկային մարմին փոխհարաբերություններն են եւ այս ուղղությամբ իրականացված բարեփոխումներին, որոնք հողված կլինեն հարկերի վճարման մշակույթի զարգացմանը։ Աշխատանքներ են տարվել նաև հարկատուների իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ։ 2017-ին ոլորտում նույնպես նորամուծություն է արցանագրվել օրինապահ հարկատուների համակարգը տվյալ հարկատուների համար դա կապահովի վարչարարության ավելի մեղ, ինչպես ընդունված ասել, աննկատ վարչարարություն։ Այսինքն դրանք չեն ներառվում ռիսկային ոլորտներում, դրանց մոստուգումներ չեն իրականացվում բացառությամբ կամերալ ուսումնասիրությունների, Հարկային ոլորտում բարեփոխումներ կիրականացվեն նաև գործարար միջավայրի բարելավման ուղղությամբ։ Ավելացված արժեքի հարկի արտոնությունը որը համանված էր մինչև 18 թվականի հունվարի 1-ը հետևյալ ոլորտների համար, որոնք ռոռոկման ջրամատակարարման ոլորտ, գյուղատնտեսական արտադրանքի իրացում, բազմաբնակարան շենքերի կառուցում եւ գյուղատնտեսության եւ ուրեմն բազմամյա տնկարկների գործնեության առնչվող այլ աշխատանքներ, այդ 4 ոլորտներում գործող ավելացված արժեքի հարկից ազատման արտոնությունը երկարաձգվել է եւս 3 տարով։ Հաստատագրված վճարների առումով 2016 թվականի ապրիլից սկսած ստեղծված, հաստատագրված եւ արտոնագրային վճարների ոլորտներում սահմանեցինք նվազեցնող գործակիցներ։ Այն մասնակիորեն կշարունակվի գործել եւս մի տարի, մասնավորապես շրջաններում 50%-ով կշարունակեն նվազեցվել հաստատագրված վճարները եւ արտոնագրային վճարները։ Բարեփոխումների շարքում ֆինանսների նախարարը ընդգծեց նաև, որ փոխվել է տույժի դրույքաչափը, որը տարբեր հարկերի եւ պարտադիր վճարների համար տարբեր էր։ Հիմա բոլոր դեպքերում դուժի դրույքաչափը կազմում է 0.075%, որը նույնպես որոշակի հարկային բեռի նվազեցում է Հաշվետվությունից հետո ֆինանսների նախարարը պատասխանել է լրագրողների հարցերին։ Բելլալալայան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ Արցախի կառավարության համաֆինանսավորմամբ Հադրուտի շրջանի Տումի համայնքում կառուցվում է համայնքային կենտրոն։ Կապալարու Արմեն Շեն համանախագահ պատասխանատվության ընկերության տնօրեն Գարիկ Պիլյանի խոսքով համայնքային կենտրոնի շինարարական աշխատանքները սկսվել են 2016 թվականից։ Շենքը երկհարկանի է, Այն իր մեջ ներառելու է նախասրահ, գյուղապետարան, գրադարան, բուժկետ, խաղասրահ եւ 150 տեղանոց հանդիսությունների դահլիճ։ Ներկայումս ընթանում են շենքի ներքին եւ արտաքին հարդարման աշխատանքները, որից հետո այն կահավորվելու է նոր գույքով։ Համայնքային կենտրոնը շահագործման է հանձնելու այս տարվա հունիսին, ասել է Գարիկ Պիլյանը։ Ստեփանակերտի Սայատնովայի անվան երաժշտական քոլեջի նախաձեռնությամբ մայրաքաղաքում կայացել է Արցախի արվեստի վաստակավոր գործիչ մանկավարժ Դաշնակահարուհի Բելլա Ֆարսադանյանի 80-ամյակին նվիրված մեծարման հանդիսություն։ Շնորհավորանքի խոսքով հանդես է եկել Կրթության, Գիտության եւ Սպորտի նախարար Նարինե Աբալյանը։ Շնորհավորանքներով հանդես է եկել նաև Բելլա Փարսադանյանի մտերիմ մարդիկ, երաժիշտ գործընկերներ, այդ թվում Արցախի կամերայի նվագախմբի հիմնադիր եւ գլխավոր դիրիժոր Արցախի ժողովրդական արտիստ Գևորգ Մուրադյանը։ Բելլա Փարսադանյանը շնորհակալություն է հայտնել հնչած ջերմ ու անկեղծ խոսքերի համար։ Երեկոն ուղեկցվել է երաժշտական կատարումներով։ Thank you զբոսաշրջության որպես գերակա տնտեսաճյուղերից մեկի զարգացումը եղել եւ մնում է Արցախի իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Ինչպիսին էր անցած զբոսաշրջային տարին եւ ինչ ծրագրերով է մշակույթի երիտասարդության հարցերի ու զբոսաշրջության նախարարությունը պատրաստվում նոր տարվան։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Զբոսաշրջությունն այն ոլորտն է, որտեղ մեր երկրի ներուժը դժվար է գերագնահատել, այլ հարց է, թե որքանով է հաջողվում գրավիչ կերպով ներկայացնել երկիրն ու այն մրցունակ դարձնել տուրիստական շուկայում։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարար Սերգեյ Շավերդյանի խոսքով իրականացված ակտիվ քարոշչության շնորհիվ այս ոլորտում զգալի հաջողություններ են գրանցվել։ Մենք 41% զբոսաշրջիկների աճ ունեցանք 16 թվականի հանդեպ, որը շատ լուրջ ձեռքբերում է 2017 թվականին զբոսաշրջությունից ստացված տնտեսական օգուտի չափը դեռ կամփոփվի ու կներկայացվի հանրությանը։ Սերգեյ Շավերդյանը նշեց, որ 2016-ի տվյալներով զբոսաշրջիկներն Արցախում ծախսել են շուրջ 9 միլիոն ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ։ Ի պատասխան այն հարցի, թե ինչ պետք է անել երկիրն առավել գրավիչ ներկայացնելու համար, նախարարը ներկայացրեց այն հանգամանքները, որոնք ձևավորում են երկրի տուրիստական գրավչությունը։ Զբոսաշրջության զարգացումը դա ամբողջ երկրի զարգացման հետ կապված խնդիր է։ Այդ թող նաև մշակույթի զարգացման հետ, բժշկության զարգացման հետ, ճանապարհների կառուցման հետ եւ այլ եւ այլ։ Այդ առումով իհարկե մեր մշակութային միջոցառումները, որ մենք կազմակերպում ենք, նպաստելու են զբոսաշրջության զարգացմանը։ Նրա խոսքով այս տարի նախարարության կազմում ձևավորվել է զբոսաշրջիկների աջակցության մի նոր ծառայություն, այն կոչվելու է Tourist Friends։ Այդ ծառայությունը զբոսաշրջիկներին ամենալայն աջակցությունը պիտի ցույց տա։ Սկսած տեղեկատվական աջակցությունից, որը արդեն 5-6 տարի է գործում է, մենք ունենք տեղեկատվական զբոսաշրջային կենտրոններ Ստեփանակերտում, Շուշիում, որոշ այլ վայրերում, որոնք անվճար ու հավաստի տեղեկատվություն են փոխանցում զբոսաշրջիկներին։ Դրանց պիտի գումարվի նաև պրակտիկ աջակցության հնարավորություն, այսինքն զբոսաշրջիկը եկել է կես գիշերին Ստեփանակերտ ու չգիտի ինչ անել, ինքը հեռախոսով զանգում է ծառայության, այդ ծառայության ներկայացուցիչը կամ հեռախոսով կամ անձնապես իրեն աջակցությունը ցույց տալիս։ Ինքը գործելու է շուրջօրյա։ Արցախի գյուղական կյանքի կոլորիտը նույնպես կարող է այցեքարտ դառնալ туриզմի շուկայում։ Զբոսաշրջիկներին գյուղական համայնքներ տանելը կլինի կրկնակի օգտակար, որովհետև կարող է նաև լրացուցիչ եկամտի աղբյուր դառնալ գյուղացու համար։ Այդ նպատակով առաջիկայում նոր թափ կստանա գյուղական համայնքներում զբոսաշրջային տների հիմնման ծրագիրը։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Օրերս չինական ավիաուղիներին պատկանող Պեկին Թբիլիսի Չվերտն իրականացնող օթանավը, որի մեջ եղել է ազգությամբ 5 հայ, այդ թվում 3 Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, վայրեջք է կատարել Բաքվում։ Այս մասին ասել է օթանավի ուղևոր Իդամ Նացականյանը, ավելացնելով, որ հայերից մեկը եղել է հնգամյա երեխա։ Նա հայտնել է, որ օթանավի անձնակազմն իրենց արգելել է մնալ օթանավի մեջ։ Իդամ Նացականյանի խոսքով ինքը Բաքվից անմիջապես կապ է հաստատել Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանի հետ, ով ազգությամբ հայ ԱՄՆ քաղաքացիների մասին միանգամից տեղեկացրել է Վաշինգտոնին։ Չգիտեմ զուգադիպություն էր թե ոչ, սակայն դրանից հետո Բաքվում մեր նկատմամբ վերաբերմունքը փոխվեց, ասել է նա բացի մեր ընտանիքից երկու հայ էլ կային, բոլորով ասցինք, բացատրեցինք իրավիճակը, իրանք տեղյակել չէին, որ հնարավոր չի Բաքու իջնելը։ Իրանք չլսեցին, ասցին պետքա իջնենք Բաքու։ Մնացել ենք ամբողջ գիշեր օթանավակայանում, մենակ Չինական ավիաուղիներից մեզ ոչ մեկ չի մոտեցել։ Միջև մեր թռիչքը Բաքվից Թբիլիսի տեղափոխվել են Վայրեջքից 12 ժամ անց։ Ըստ Իդամ Նացականյանի, Չեզոգոտուց ինքնաթիռի մոտ են գնացել 3 ադրբեջանցու ուղեկցությամբ։ Ուղևորուհին հայտնել է, որ Բաքվում գտնվելուց հետո մինչև Թբիլիսի վերադարձը Հայաստանի Հանրապետությունից իրենց հետ կապի մեջ են եղել եւ ուղղորդել խորհուրդներ են տվել։ Հայկական միջուրեական Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության անդամ խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Կարո Փայլանը ներկայացել է Անկարայի դատախազություն։ Եվրոպայում հայերի, ալևիների եւ քրդերի դեմ մահապորցերի շարքի նախապատրաստման մասին տեղեկության հիման վրա հարուցված գործի շրջանակում ցուցմունք տալու։ Նա ավելի վաղ զգուշացրել էր, որ հայերի, ալևիների, քրդերի, ինչպես նաև Թուրքիայում եղած ճնշումների հետևանքով երկիրը լքած ընդդիմադիր գործիչների, մտավորականների ու լրագրողների դեմ մահապորցերի մի ամբողջ շարք նախապատրաստող ու Թուրքիայից ուղղորդված հանցախումբն արդեն ցուցակ ունի կազմած։ Մարզասերների համար Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արաբ Աբլոյանի կարգադրությամբ սպորտի եւ հասարակական գործունեության բնագավառներում ունեցած նշանակալի ավանդի համար Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվո մեդալով ապարգևատրվել են Արկադի Անդրեասյանը, Ալյոշա Աբրահամյանը, Սերգեյ Պողոսյանը, Նորայր Մեսրոպյանը, Սուրեն Մարտիրոսյանը, Նիկոլայ Ղազարյանը, Էդվարդ Մարկարովը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի հուշամեդալով Ռուդիկ Բարսեղյանը։ Հանձնելով պարգևները Արարատ 73 ֆուտբոլային թիմի անդամներին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը նշել է. Այն, ինչ 1973 թվականին իրագործեցիք դուք եւ Երևանի Արարատ ֆուտբոլային ակումբի ձեր խաղընկերները, իսկապես հերոսություն էր, հաշվի առնելով թե ինչպիսի մրցակցության պայմաններում կարողացաք նվաճել խորհրդային միության չեմպիոնի կոչումը եւ ԽՍՀՄ գավաթը։ Նրա խոսքով այդ լուրջ պայքարում հայ ֆուտբոլիստները հաղթող դուրս եկան, կարողանալով մեր ժողովրդին ապարգևել կրկնակի հաղթանակի բերկրանք ու